Bertsuari txiki, parte hartzen duzu? Bai! Esplikatzen duzu, Eskola guztiak, ebe, parte hartzen dute eta bertso bat emaiten dute eta besteak eskolek entzuten dute. Eta gero piknikatzen dugu denak elkarki. Maite duzu egun hori? Bai! Bai! Bai, bai, bai, bai ziren eta ez dugu ikastularik. Bertsutan hartzea maite duzu? Bai! Bate! bate, bate. Zendako? Be, ba, ez dut maite egitea, bertu bat, eta ez dut maite kantatzea. Ni ez dut maite prestatzea, baina maite dut kantatzea zea da egitea bertso bat eta berdira egin mazekatu eta aspargarria da. Bertsoak entzutea nahiago duzu? Luzea da eta nintzen eh, erdi finalera edo finalera eta nula zen zen da beti bat ziren bertsoa eta aspargarria zen zen da beti bat. Eta beti eh, asten dira zerbait eta gero galitzen dira, gero berriz asten, gero galitzen hor Bai, eh, me, egiten du pixka bat vieio eta... Zerakoen bestez, entzestun maite ez dutze gaztek egiten bertsurik bate? Bai, hori da. Bai eta burutik ateratzen dira eh, gure ideiak. Ikatzen baiten ditut biziki azkarra direla, eta dira minuta batetan badute bat edo bi bertsu. Ah, <coughs> ba, ba, batzuk beute laksan. Eta, eta, eta, <laughs> zer badute? Ba, laksan bez, dikusten dut eh, batzuk pokeran erai. Eh. Eta, zuk ez duzu laksan bazk. Zer da laksan bazk? <laughs> Voilà, ouais. <laughs> Bétis, on l'a dit là. Bétis, Gero nola daituko da, ah? bai eta aldaz bai ah. Bayona eta biarritza algarrikin nola daitzen da biar... Bayona edo biarritza edo ah, ze ideia emaiten algin nuke, ez dute erabaki nola... Biarri, baion, ritze <laughs> ABBO. Baionako presidenta mehatxatua izan da? Da normala, eh? Bera kertsona duen. Eh? Bera da presidentia hor bera du eta ez dute bestak hautatzen. Jendeak ez badira adoste egime haute? Ebe, adostu? bideo bat atera dute, ziren mediku gazteak, eh, diplomatuak zirari, bak egiten dira zeremoniak, eta mm, mediku gazte batek salatu du, ezin zitura egin eh, medikuntzako ikasketak eskoraz. Ta obligatu zera, bera egualdean zen, beraz espainolaz ez egitea. Ze, ze pentsatzen duzu, zuek adibidez, zuen medikuak eskualdunak dira? Bai, Normalzea hainiz frantxesak dira. Euh, euskara, euskara egin fez piskat da beraz frantxesa. Euskara ez dakite. no, e, ipar aldea piskat tipia da ez Medikuntzan, efe, medikuen lanan, badira initz, hitz komplikatu gara ere. Nahi ditugu? Euh, par exemple, erraite euh, magu doliprana. Doliprana, <laughs> voilà. Vermifuge, vermifuge. <laughs> Berak, eh, gizon horrek salatzen zuena zen, bon, ezin izan dura ikasi medikuntza eskoraz. Mediku lana egiteko, nahi bari madu eskoraz egin, eskoraz egiten aldo. Baina zer ekartzen du eskoraz ikasteak? Jak dituzu, eh, batzu eskoraz? Mm -hmm. Eta zerrak maite dute eskoraz mintzatzen. Eta aurrek ez dute maite? Bai, bai.

ti vert dit chocolat scoffil mac bye Ikastu bye bye va tsoutan va tsoutan chocolat scoffil mac ouais les petits ça mais il casse tous les quioite en league était au d'allé somat diru gostadon mac

Ansi et txekolanak. Skatepark bat. Oye, ma, frantzesa bat zuizeko, ai?